վարչական վարույթների, դժողի իրավունքների մասին։ Ճանապարհային պատահար կարող է տեղի ունենալ յուրաքանչյուր վարորդի հետ։ Ինչպես վարվել նման դեպքում, ինչի վրա ուշադրություն բևեռել, ինչ անել, եթե ավտովթարի պատճառով կրել եք վնասներ ու ապահովագրական ընկերության փորձագիտական եզրակացության հետ համաձայն չեք։ Իրավաբան Վրույր Պետրոսյանն է պատասխանում հարցերին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար, հաշվի առնելով ձեր բազմազբաղ լինելը, այնուամենայնիվ համաձայնեցիք։ Եվ պարոն Պետրոսյան օրեր առաջ Facebook-յան ձեր էջում հրապարակվեց այսպիսի մի տեսանյութ, որտեղ բավականին հետաքրքիր թեմայի անդրադարձակ, մասնավորապես ինչ անել, երբ ավտովթարի հետևանքով կրել են վնասներ, սակայն ապահովագրական ընկերության կողմից փորձագիտական եզրակացությունը տվյալ վարորդի օկտին չէ։ Այսպես պատկերավոր ներկայացնենք, որ เป զի ռադիոընկերները ավելի լավ պատկերացում կազմեք, վթար է տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն կփորձեմ հարցազրույցը կազմակերպել այն ձևաչափով, որպեսզի մեր ունկնդիրների համար մաչել լինի, ոչ թե չոր օրենքի լեզվով հոդվածներով խոսանք, այլ հասարակ մեր առօրյա խոսակցականով։ Ուրեմն տեղի ունեցավ վթար։ Նախ եւ առաջ վարորդները ինչ իրավունքներ ունեն։ Այսինքն ըստ ԱՊԱ պայմանագրի վարորդները առաջին հերթին պարտավոր են անմիջապես զանգահարել իրենց ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչին եւ նրանց հրավիրել դեպքի վայր որից հետո արդեն ընկերության ներկայացուցչի եւ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ներկայանալուց հետո մասնակցել այն ակտիվորեն մասնակցել դեպքի վայրում տեղի ունեցող ամբողջ գործընթացներին այսինքն դրանք են Սկսած դեպքի վայրի սխեմայի կազմումից մինչև ոթարի հետևանքով մեքենային պատճառված նյութական վնասով արձանագրության կազմման։ Վարորդները յուրաքանչյուրը իրավունք ունեն իրենց տեսակետը ներկայացնել, որը վարույթ իրականացնող մարմինը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցը պարտավոր է արձանագրել իր, իր իսկ կողմից կազմվող արձանագրության մեջ։ Հաճախ հանդիպում ենք այն դեպքերին, երբ որ տեղում կազմած դեպքի վայրի սխեման ուսումնասիրում ենք եւ բարձում է, որ սխեման բացակայում է օրինակ մեքենաների բախման կետը, որը շատ կարեւոր նշանակություն ունի հետագայում, եթե գործը մինչև դատարան եդուտատական պաշտպանությունահայցում վարորդը դատարանում շատ դժվար է լինում այս դեպքում հիմնավորել այն հանգամանքը, այն փաստը, որ վարորդը տվյալ դեպքում ճանապարհային երթևեկության որևէ կանոն չի խախտել եւ գտնվել է իր երթևեկելի ուղեմասում։ Այսինքն բախման կետը պարտադիր պետք է նշվի։ Երկրորդը վարորդներից մեկ օրինակ նշում է, որ ես արգելակել եմ մեքենան, մյուս կողմը ասում է առանց արգելակման եկել ու բախվել է իմ մեքենայում։ Այս դեպքում էլի նույն դեպքի վայրի սխեման ուսումնասիրում ենք, չկա մեջին նշում այն մասին, թե արդյոք դեպքի վայրում արկա է արգելակման հետքը թե չէ։ Եթե արկա է, ինչքան ինչքան է կազմում դրա երկարությունը։ Այսինքն երկարությունն էլ հանդիսանում է ելակետային տվյալ, որպեսզի հետագայում փորձագետի դիմելու դեպքում փորձագետը հնարավորություն ունենա այդ արգելակման հետքի երկարության տվյալով որոշել մեքենայի մինչև բախման եղած արագությունը։ Երրորդ դեպքը ուրեմն կապված Պավագրական ընկերությունների հետ, երբ որ դեպքը տեղի ունեցավ, վթարը տեղի ունեցավ, շատ հաճախ ներկայացուցիչները պատճառաբանելով, որ ժամանակ չունեն զբաղված են այլ վթարի վայրում են գտնվում եւ այլն, չեն ներկայանում դեպքի վայր, ինչով միանշանակ խախտվում է տվյալ վարորդի իրավունքը։ Հետագայում, երբ որ դիմում արդեն ըստ իր ապահովագրական ընկերությանը գույքին պատճառած վնասի չափը որոշելու, վարորդներից յուրաքանչյուրի մեղավորության աստիճանը որոշելու դիմումով այս դեպքում որպես այդպիսին ելակետային տվյալներ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ստանա հենց իր ներկայացուցիչից։ Սակայն ներկայացուցիչի չներկայանալը դեպքի վայր խնդիր է ստեղծում եւ արդեն ապահովագրական ընկերությունը պետքա դիմի կամ վարույթ իրականացնող մարմնին, կամ ճանապարհային ոստիկանության որևէ աշխատակցի, որը դեպքի վայրում տեղի ունեցել։ Այդ պատճառով Այո։ Ասենք նաև ստեղել խնդիրներ ունենք կապված այն բանի հետ, որ տեղում աշխատելուց կամ մասնագիտական ունակությունների ոչ լիարժեք լինելու կամ որևէ այլ պատճառով լավագույն դեպքում օրինակ մի քանի լուսանկար նկարվում բախված մեքենաների այն էլ կենային արտաքին մասերն են լուսանկարանում։ Իսկ թե իրականում բախման հետևանքով մեքենայի ներսում, այսինքն ինչ մասեր, ինչ մասեր, հա։ ինչ համակարգեր են վնասվել այդ բախման հետևանքով։ Դրա վերաբերյալ որևէ արձանագրության մեջ որևէ տվյալներ չեն լինում։ Եվ ըստ այդուն արդեն ապահովագրական ընկերությունը իր մասնագիտացված փորձագետներին պատվիրելով առաջնային փորձակնություն, այդ ելակետային ունեցած ելակետային տվյալներն են ներկայացնում, որոնք էլ ոչ լիարժեք լինելու հետևանքով հաստորեն հիմք են հանդիսանում կամ եզրակացությունը ոչ լիարժեք կազմելու կամ սխալ կազմելու։ Անդրադառնանք այդ փորձագիտական եզրակացություններին մեր ունեցած փորձը, մեր ընկերությունում ունեցած փորձը, այսինքն նման փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից շատ հաճախ հանդիպում ենք շաբլոնային բնույթ կրող եզրակացությունների։ Այսինքն որևէ ուշադրություն չի դարձվում նշանակություն ունեցող այն կարևոր հանգամանքներին, որոնք որ կարող են էական ազդեցություն ունենալ փորձագետի կողմից եզրակացությունը այս կամ այն վարորդի օգտին կազմելու գործընթացում։ Պարոն Պետրոսյան, օրինակ դուք դիմել եք երբևէ ապահովագրական ընկերություններին հենց ձեր նշած խնդիրները ներկայացնելու, ասենք կոնկրետ, որ մանրակրկիտ ձեր ասացի չի մատուցվում։ Այո, դիմել ենք անձամբ ես մի քանի տարբեր ոթարների հարցերով կապ եմ հաստատել, թե արցանց, թե հերախոսի միջոցով կապ եմ հաստատել տվյալ փորձակնությունը իրականացրած փորձագետի հետ եւ այդ ինձ մտահոգող հարցերը ուղղելուց հետո լսել հետեւյալ պատասխանը, որ մենք իրավունք չունենք որևէ այլ ապացույց հիմք ընդունել եւ դա դնել փորձագիտական եզրակացության հիմքում, քանի որ ապահովագրական ընկերությունը արգելում է ապացույցների հավաքագրում, իրավունք ունենք առաջնորդում ենք մենակ ընկերության կողմից տրամադրված այդ ելակետային տվյալներով։ Այսինքն ելակետային տվյալների հիմքում դրվում են լուսանկարները, եթե ճանապարհի այդ հատվածը տեսանկարահանում է, տեսանկարահանման օրինակները, Ա, եւ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից դեպքի վայրի սխեման եւ արձանագրությունները։ Դրանք հիմնական 4 այդ ապացույցներն ա որ 5 են ընդունում, սակայն բնականաբար քիչ են։ Օրինակ մի դեպք ունենք, երբ որ Թումանյան եւ Տիգրան մեծ փողոցների խաչմերուկում ավտովթարա տեղի ունեցել։ Մենք գիտենք, որ Տիգրան մեծից եկող փողոցի վրա այդ խաչմերուկում կա տեղադրված լուսացույց, սակայն Թումանյան փողոցից ներքևից վերև բարձրացող այդ նույն փողոցում, էլի այդ նույն խաչմերուկի, այսինքն ներքևի հատվածում կա տեղադրված եւս լուսացույց։ Այդ հանգամանքի վրա դեպքի վայրում աշխատանքը իրականացնելիս որևէ մեկը ուշադրություն չի դարձրել, ինչի հետևանքով հաստորեն եկել ենք մի իրավիճակի, երբ որ վարորդը, որը խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները, լուսացույցի ազգանշաններին չի ենթարկվել եւ հնարավորություն ունենալով կանխել այդ բախումը, հաստորեն եկել ու բախվել է մեր վստահորդի պատկանող ավտոմեքենային։ Հիմա գտնում ենք այդ գործով այն փուլում եւ ամենահետաքրքիրը այն է, որ վթարի մեջ մեր վարորդն է, չգիտես ինչու մեղավոր դուրս եկել։ Հիմա գտնում ենք այն փուլում, որ փորձագիտական եզրակացությունները բողոքարկվել են, մեր կողմից ներկայացվել են այդ փաստերը, որոնց վրա ժամանակին ուշադրություն չէր դարձվում, նման ձևով փորձում ենք պայքարել մեր ոստավորների իրավունքների պաշտպանության համար։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ եթե ասենք դուժողը ինքն է անձամբ նկարահանում այն բոլոր մանրամասնորեն այն բոլոր դժուժած մասերը, որոնք որ պետք են փաստաբանին հետագայում ապացույցնելի համար, որպես իրեղ են ապացույց, այս դեպքում կարող եք կիրառել դատական օրինակով ասենք դատարանում այդ օրինակը։ Եո լի իրավ իրավունք ունի ինքը անձամբ նկարանել, որևէ մեկը չի կարող խոչընդոտել դրան, դա կարող է ներկայացվել դատարանում որպես անպատասխանաշատանքների իրականացնող անձանց կողմից հավաքագրած փաստերի դեմ հակափաստարկներ։ Այսինքն նույն այն լուսանկարները, որոնք իրականացում են վարչական վարույթ իրականացնող մարմնի աշխատակցի կողմից, դրանք էլ կամ հեռախոսի միջոցով լուսանկարանում կամ ֆոտոխցիկի միջոցով լուսանկարանում նույն հեռախոսը կա ցանկացած վարորդի մոտ իրավունք ունի ինքն էլ իր ցանկացած ձևով լուսանկարահանել ու ներկայացնել հետագայում դատարանում։ Ճիշտ է, ըստ մի հանգամանք կա, չպիտի այդ լուսանկարահանածը, եթե դա տեսագրության մասին այլ ոչ թե լուսանկարի մասին, չպիտի ենթարկված լինի որևէ փոփոխության, այսինքն մոնտաժ արած լինի, այսինքն հատումներով լինի ու ցանկալի է որպես այդ նկարահանման ժամանակ նաև կադրի մեջ հայտնվեն այդ տեղում աշխատանք իրականացնող համապատասխան աշխատակիցները։ Ուրեմն կա եւս մի կարեւոր հարց քաղաքացիներից ոչ մեկ որևէ պարտավորություն չի կրում գերազանց տիրապետել ինտերնետ համակարգին, տարբեր կայքերից ոնց օգտվել, ինչ, ինչպես օգտվել, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ խաղագրական ընկերությունները ապահովադրի հետ պայմանագիր կնքելուց ապա պայմանագրի մեջ հետադարձ կապի համար նշումներ է կատարում նշվում է եւ էլեկտրոնային հասցե ապահովադրի, այսինքն վարորդի տվյալ դեպքում վարորդի էլեկտրոնային հասցեն է նշում, նշում է վարորդի հերրախոսի համարը, որով կարող է կապ հաստատել հետ, նշում է վարորդի հաշվառման եւ փաստացի բնակության հասցեն։ Հիմա քաղաքացին ինքը օրինակ լավ չտիրապետելու հետևանքով չիմանալով որ կան ապահովագրական ընկերության կայքեջերում հատուկ հարտակներ, որտեղ տեղադրվում են կայացված որոշումները, որոնց նա ժամանակին պետք է ծանոթանա կամ նույնիսկ եթե ապահովագրական ընկերությունը կայացած որոշումների վերաբերյալ ապա պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկումը համապատասխան փաստաթղթերը քաղաքացին անտեղյակ լինելով կամ հասարակ անընդունակության պատճառով որ չի կարողանում հեռախոսից էլեկտրոնային իր հասցեն մտնի մի հատ բացի տեսնա մեջը ինչ կա, այդ նյութը հերախոսից փոխանցի համակարգչի վրա, որից հետո տոպի ու ծանոթանա։ Նման իրավիճակներում ունեցել ենք դեպք, երբ որ ապահովագրական ընկերությունը մերժել է վարորդին վնասի փոխհատուցում տրամադրել, այն պատճառաբանությամբ, որ չեն կարողացել հետադարձ կապ հաստատել։ Այսինքն, ըստ հարցը առաջանում լավ, եթե էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել եք քաղաքացին որևէ գաղափար չունի, թե ոնց պիտի մտնի, ոնց պետք է օգտվի այդ էլեկտրոնային հասցեից։ Երկրորդ տարբերակում կա հեռախոսի համարը։ Այդ հեռախոսահամարով իմ այն հարցին, բա ինչու հեռախոսահամարով հետը կապ չեք հաստատել, պատասխանը եղել է հետևյալ, որ այդ հեռախոսահամարը գոյություն չունի Հետագայում բարձում ենք, որ դա եղել է այն ժամանակ, երբ Viva MTS-ը գործում էր Արցախի հանրապետության տարածքում, հետագայում երբ որ դուրս եկավ Viva օպերատորը Արցախի տարածքից, այդ հեռախոսի համարը այլևս գոյություն չի ունեցել, ըստ պատճառաբանել, որ հետադարձ կապ չեմ կարողացել հաստատել, կա սովորական փոստի միջոց։ Այսինքն նամակը բարի եղեք, նամակը գրեք, դրեք ծրարի մեջ, ապա պայմանագրում նշված հասցրել ուղղալ քաղաքացու։ Ինչը ապահովանքերության կողմից չի կատարվել եւ այդ գործովել ներկայիս դրությամբ գտնում ենք դատական քննության փուլում։ Եվ այսպես պարոն Պետրոսյան ընդհանրացնելով կոնկրետ նման դեպքեր նշեցիք, որ կան, շատ են արդյոք ձեզ դիմում նման հարցերով։ Հայտնի իրավիճակներով պայմանավորված հիմա դիմողները այդքան էլ շատ չեն, կամ չեն դիմում այն բարձ պատճառով, որ ասենք վնասի չափը կարող է այնքան էլ մեծ չլինի, որ դրա համար չարժի դիմել փաստաբանին, փաստաբանի մի հատ փաստաբանական ծառայությունների դիմաց ոչարել այդ գումարը, դրան գումարած, եթե մտնելու ենք դատարան, դատական ծախսերի հարցը առաջանում, շատերը գերադասում են չդիմել։ Ընդունում են այն փաստը, որ իրենք մեղավորությունը հենց իրենցն է մեղավորության մասին խոսեցինք եւս մի բան հիշեցի շատ դեպքերում հենց դեպքի վայրում աշխատանքը իրականացնելուց վարորդները էլի լիարժեք չտիրապետելով ճանապարհային երթևեկության կանոններին շատ դեպքերում վստահում են այն աշխատակիցներին, որոնք տեղում աշխատում են եւ նրանց հորդորով ընդունում են իրենց մեղքը, այսինքն ներկայացնում են, որ դու ընդհանրապես ոչ մի բան չես խախտել, ստորագրի արձանագրության տակը ստորագրի, ստորագրի որ համաձայն է արձանագրության հետ, ստորագրությունը դրեց վարորդը։ Հետագայում փորձագետը իր եզրակացության մեջ նշում է հենց այդ որ հենց այդ վարորդն է մեղավորը, բայց արդեն վարորդի ստորագրություն արձանագրության մեջ դրած, որ համաձայն եմ արձանագրության հետ։ Այսինքն իր հակափաստարկների ժամանակին չներկայացնելու ժամանակ չծախսելու պատճառով հավատալով աշխատակցի այդ հորդորներին, որ դու որևէ բանում մեղավորություն չունես, ստորագրությունը դիր ավարտենք գնանք, շատ հաճախ ընկնում են այդ ծուղակի մեջ։ Շատ շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ընտրեմ ձեզ այդ շնորհակալություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը իրավաբան Վրույր Պետրոսյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։ Thank you.